Gaiolan ipar euskal erriko lan munduari doakion emankizuna, bigarren tsaioa euskal irratietan, hemen elkartearen parteiretzarekin antolatzen dugu, Lan munduan eh, sartzeko formakuntza garrantzitsua dela badakigu eta ikasketetan norabidean hartzeko mementua da, garaia da, otsaila. Entzuten da enpresek ez dutela langile formaturik atsemaiten, Ipar Euskal Herrian formakuntzaren eskaintza txipia dela besteak beste, hortaz gira gehien bat bigarren partean, benen puntu horiek aipatzeko, gure gomitak eh, agurtu behar ditugu. E, gurekin bitiori bankonz, du Pei basko grandez ekol elkarteko kidea, Egunon. Egunon. Iban Ruspi, Lasparneko, Saint-Joseph, Saint-Josepe, Liseoko irakaslea, egunon zuri? Ah, zer dire, egunon. Isabel Sarriton, Greta Egiturako kontseilaria, egunon? Egunon. Jaki Ager ere entzunen dugu saiuntan etxipare lizeoko orientatzailea eta hemen elkarteko Francis Karikartan imatzailea, egunon zuri? Egunon. Eta eranen dugu, Estiatik eta Federazion Kompainionik eh, egituratik, barkamenak uh, badituztela igorriak, gomita bazuten e, ezin uh, izan dute etorri. Hala, beraz, sargiten, Euskal Iratien, kai Hai, eh, mahai itzulia eginen eh, dugu lehenik, eh, Gretatik hasiko gira Isabel Sarriton, bon, lehenik simpleki, Gretaren jola, uh, hori tarazi? Bai, orain gira Greta CFA akitania, duela urte bat, bi egiturak elgarritaratu ziren, Greta, uh, Gretak lan egiten du eten gabeko formakuntzan, elduen dako, uh, bai eh, lan gabeak, bai lan dako, eta CFA da... Um, Aprendiz goa, eta uh, lan egiten dugu uh, profesional eta tekniko liceo publikoetan. Adibidez, uh, Kanto, Louis de Foa, Biarritze Oztalaritza, liseua, Ramiro Arrue, Doni Bane Loitzunen, Aizpurdi Endaian, Navar eta Sibiroko Lisegoak, Tarnosen ere. Hala. Ze mm, bideratzen dituzue eh, ikasleak, kasurtan langabeak eta langileak? Ze formakuntza eta bideratzen dituzue behar diren egituretarat? Denetaik eh, egiten dugu, zenta egiten ditugu eh, formakuntzak eh, liceoetan, beraz, bada ostalaritza, bada numerikoa, bada industria, bada eraikuntza, bada usasuna, denetaik egiten dugu uh, gretan eta zefan. Beraz, dira edo langileak lan, mundutik heldu direnak, langabeak, ikasleak, gazteak, bez, formakuntza horoko da, laire? Bai bai, bai. Mhm. Eta zer eh, formakuntza horiek eh, zer eskaintzen dute edo zertarat erameiten aldute edo ze bilan eh, egiten alda formakuntza horiek ila? Eh, Asten da zeapetik eh, erraten nuke Lizenz eh, pro reino eta eh, BTS asko baditugu eh, aprendizgoan. eta uh, ere uh, langilendako baditugu uh, eh, edozoin uh, formazio uh, profesionalak uh, uh, bai uh, eskunde nazionaleko diplomak, baina baita ere uh, lan, lan ministero ko euh, diplomak titre profesional direnak edo edo euh, euh, profesional eh, xareko diplomak ere CQP daitzen direnak certification de qualification professionnelle eta hori edo zoin ere muetan. Mhm, Greta nola da, zure ustez, azpi erabilia edo ala ere galde frango baduzue? Bai, galde frango baditugu, edo zoin uh, eh, ere muetan, eh, zenta, bai, eh, lan egiten dugu lan gabeekin, lan egiten dugu langileekin, beraz, uh, lantegiekin, eta egia da duela urte bat asigirela gu uh, gretan egitea CFA ere, aprendizgoa, eta hor uh, asko ari da garatzen uh, aprendizgoa, gainera, bon, bada, uh, nahi politiko azkar bat, geratzeko, beraz, eh, bai badira handiru laguntzak eta bada ere eh, sensibilizazioa eh, jenden aldetik. Mhm. Du -hmm. Bask o Grandez Ekol, elkartea ipatzeko eta orkesteko, bituri bankons, beraz, bo, lehenik nola sortu zen elkarte hori? Bai, beraz, elkartea sortu zen 2000 eta mairuan, Eh, Navar Liseoko eh, bi ikasle eh, oiek sortu zuten, zenta ziren uh, Euskal Herritik uh, eldu ziren uh, ikasle gutxi bazirela azken finan uh, goimailako eskoletan, eta horregatik um, nahi haukan zuten uh, bultzatzea pixkat eta laguntzea uh, Euskal Herriko uh, ikasleak uh, eta ere um, diru laguntzak eskaintzen joateko uh, iri handietara eta goimailako eskoletara ikastela. Mhm. Eta zenbat kide ziste, elkartean, orain? Uh, eh, gauk egun, eh, beheun eh, kide baino gehiago gira, uh, beheun ikasle, euskal egitik uh, datu zen ikasleak. Mhm. Eta mm, zertan laguntzen du, elkarteak laguntzen aldu, bai gazte bat, eh, be, bide bat erakusten, eh, joiteko eskola hundi bat Bai, justuki, bat dira, ehm, bi uh, ardatz nagusi, ordon alde batetik uh, laguntzen ditugu uh, liseoko ikasleak orientazioan, egiten ditugu uh, interventzioak Euskal Herriko uh, liseoetan, ordoan um, ehm, um, ehm, manera um, uh, globalean aurkezten dugu Eh, el eta bestealdetik ere eh, gehiago ararlo eh, bereziak aurten dira, bidez prepa arloak edo zienanzpo ikasketak eta eh, hori da beraz eh, orientazioan laguntzeko, eta beste ardatz bat da diru laguntza uh, dispositiboa, eta diru laguntza dispositibo hori uh, hemengo Euskal Herriko enpresek dute uh, dirustatzen, eta uh, urtero, aurten uh, den izanen da laukaren urtea, uh, diru laguntza hori uh, banatua dela Euskal Herriko uh, liseoko ikasle uh, merezidun uh, uh, merezidu nahi. Zure kasuan ikasketak segitzen dituzu oraindik, ukan duzu astapenean uh, uh elkarte horren laguntza? Eme, justuki uh, nik hor uh, bukatzen ditut ikasketak azken uh, urtean naiz, eta uh, zientzipo uh, ikasketak tolosan, baina aurretik egin nuen uh, zuzenbideko lizentzia bat uh, bai honan, Eta eh, garaian nik ez nuen ezagutzen uh, ere elkarte hori, joanen urtean eh, ezagutu nuen, eta beraz ez nuen, uh, ez nuen diru hori ukan, eta gainera zen oraindik esistitzen uh, lizoan nintzelarik. Nola senditzen duzu beraz laster uh, lan munduan sartu beharko duzu? Ez ikusten duzu zaila, aukera guti, argi edo informazio faltan senditzen zira? Be, gara jortan, uh, eh, or, eh, COVID-arekin pixkat uh, ni harri uh, naiz bilatzen ikastaro bat, eta ez da egesa, uh, bo ni pixkat uh, berezi bat naiz uh, bat asunari lotua, beraz uh, zaila bat ez ere hemen Euskal Herrian naiz eta uh, ne ustez bat dira gauza hainitz ere uh, bultzatzeko Europarekin eta Europak uh, diru laguntzekin ere. Aipatuko dugu ere uh, berantago. San Josep uh, horat uh, joiteko, Iban Ruspil, antzira irakasle hori da? Hori da, ba. Zertan? mekanizazioan, uzina jaitzen dena, voilà. frezer, mm mekanizazioa euskaraz. Eta gure liseoa, hotz bi bat dira, bat uh, eta teknologikoa, eta beste bat landibidezakoa. Nuna diren, shakeback pro, CAP bat eta BTS bat. Eta beste sailetan ere, zerretara ino joiten alda diploma bezala? BTS. BTS? Ba, ba gorena BTS-a da. Ados. Eta liceo ikasleen kopurua? Boste bat. Boste bat. Ba, Greta ipatudur uh, Isabel Charitonek, baduzu arremanik uh, San Josep eta Gretak? Bai, zenta adibidez ni arduratzen naiz BTS eh, elektroteknikoaz e, eh, lise, eh, de liseoan eta han e, urtero joiten naiz San Josep liseorat BTS hori aurkesteko, zenta badituzte bak pro melek eta segipen, segipena da BTS-an. Batu ere lankide komunak, ez faniz uh, oker? Uh, bai, egia, badira. dira, bade dena idena. San Josepeko uh, uh, kurtsuak emaiten dituzte gretan ere. Ah, ados, bada, posibilitate hori. No. Bai, bai, bai. Hori on, ongi da, ere eh, lotura izaitia, bizangoak izaitia batian eta bestian ez? nik ez du pratikatzen, baina, Ba, ba, be, ba, ibiztan deda, uh, eh, eh, bezala ari gira lanian uh, formakuntzan, bai, baditugu harremanak beste uh, batzuekin, bai, beste formakuntza zentro batzuekin ere, uh, ala. Mhm. E, San Joseperat itzultzeko, Iban rizpil errandu zu, bete zara ino, bon, Eh, falta dira hori no, abak gehiago nahi dituzue garatu San Josepen edo eskaz bat senitzen duzue mementu untan, nahiz ba, eta garaia zaila izan. Bara, nagusi eta idikitzeko eta estekore, mainan gehiago idikitzeko, uh, formakuntzak, hori oztopo handi behar da, eh? denboan eta galderak izan dira, dira urte oartu ginen eta azparne ingurian, soldagintzan eta falta zera langireak eta eh, eskainitu eta eh, formakuntzak eta errefusiatzeak itzan eh, zitzauzkun beti. Mhm. Eta Francis behar bada hor, bon, gehitzeko, osagarri bezala hor, hor bat hemen elkarteak, eh, eten ditu urotuak, saretzen ditu egitura guziak, bon, gehitzeko hor formakuntzari doakionez, entzun dituzun gauzen arabera hor... Bai, be, bada, badela beharra, hagemanak eh, sortzeko eh, zentroen artean. Ikusten da, ala ere, eh, iparalde osoan, eh, bon, formakuntza hainitz badirela, eh, loturak behar direla egin zentroen artean, hor, eh, biztan eh, lehenbiziko ikast, taroa uh, liceo eta liceo ondoko uh, diploma batzuekin, baita ere helduen formakuntza, eta biziki untsa da ikustea, ala ere, greta bezalako batzu, beste liceoetan eta joaiten direla, zenta liceoek badituzte gelak, badituzte uh, tailerak, eta badituzte behar diren guziak, eta gretak ekartzen ditu, ebe diende heldu batzu egitea, formakuntzen egitea, eta hori ere biziki untsa da, hori behar da indartu, behar da askartu, ikusten delarik Eh, be, era, eh, gure, gure iparalde honetan uh, eh, sail desberdinetan badela egiteko, izan dadin laborantxan, izan dadin industrian, izan dadin komertsuan, denetarik bada, mm, eta beharra ere bada, eta bon, uh, uste dut, ala ere aski horrekatua dela, eta denetan uh, ikastketak egiten aldirela. Mhm. Entzuren dugu ere, Jaki Ager, orain, etxepare orientatzailea, gurekin baitugu egunon? Bai, Beraz, lehenik, uh, eh, Jaki, gaur egun ze sail proposatzen du Etxepare Be, Bernat Etxepare badu beraz sail orokoja. Hauzen lehen bazen zientifikoa, ekonomita soziala eta literatura eta guai ez da hola, guai da baso orokor bat. Badugu ere baso tekno bat, hau da frantzesez STMG, eta badugu, baditugu ere bi baso profesionalak, bat komersioan eta bat animazioan. Eta gaur egun arazoak orientatzeko badirea edo nun, nun dira, balima dira? Bo, da simpliki, edo zoin uh, bezala pentsatzen dute, eh, ikasle batzuek badakite zer nahi duten egin, eta hainitzek ez dakite. Beraz, da atxamaitia pixkat bidea eh, ikasle bako txaren zat. Ta bide hori edo izanen da, Santza balimadu ikasleak atxemaitea zerbait zehatza bez, bide zehat bat, bestenaz izanena egitea ikasketak bere gustuen eta ahalen arabera. Baliatzen iz hori uh, lotzeko, parkursup, hori da, plataforma berria ez, pixka bat, bai. Eh, asmoen <laughs> ezartzeko, bai. bon, uh, urte bat uh, eh, pasai ibiltzen dela, zer uh, iritzi duzu eurokorki, hortaz? Be, nik untsa atxamaiten dut. Komparatuz lehen ginuen uh, prozedurari, atxamaiten dut parkurzup egokiago. Uh, eh, piskat komplikatua behar ba astepinan ulertzeko, gero ulertu eta bo, atxamaiten dut erangin korra dela. Voilà. Eta zer aukera du, gazte batek lanbide formakuntza euskaraz eh, segitzeko etxe paretik landa? Ah, euskaraz segitzeko, simplea da, eh, Frantzia mailan, bada bakarrik iparaldean eta baionan euskal ikasketak egitea. Hoi du hautu bakarra. Aldiz, prespalima dira gure ikaslet joitea bestalderat, hor parada biziki da. Zenta bestaldean bada universitatea, beraz licentzia edo handeitzena gradu guziekin, baita bada ere heziketa profesionala biurtiko ikasketak, beraz lan uh, eh, zehaz bat ziblatuz. Hemengo BTS heinekoak nahi Jaki Ager, eh, txepare liseoko orientatzailea hile egon gurekin, eh? eganen daukuzu, nola garatzen dituzuen egualdeko eh, unibertsitateekin eh, ahremanak, ah, eh, liseoa ipatzen zuen, Iban Ruspil, behar bada hitza emaiten dauzut, orientatzeko pixka bat ah, norrekin, ah, berdinak, nola senditzen duzue hori, ah, xean liseotik? Zaila dela, gauza bera, eh, eta ilugarrian dilelaik, esplimauti ideiaik, eta adinartan eta normala da, eh, ez ideiak ukeitia. Parian ukeitia lautanoi bat bat pro, hori baita, kopurua. Maila ertaina edo askiguna balimauzu, aski eskologa balimaiz eta ebe holokorrelat edo eginiz, eta hori duk uh, eh, iruta irutanoi tamar bat, hola badiak. E, eta bestalde, bon, be, launtzen ez gitena da programa bera, eh katastrofikoa bita, uh, ikusten dukalaik eta programa horren bat erdi tekno, eta ikusi zer den tekno, teknoan kolegioan, ez die eskuekin eta deuze egiten, ez die deuze ikasten, iten dena da analizia informatikarekin, eta anekdota emaiten mali eta igan hastian eta lagun batek erten ikuskeria eukan bitu, Geran eta gelditzen zitzakon asken eh, ez dukak, kena aziziakona, eh, ikuskariak. Ara, dibide bezala, debekatia hori. Mm. Hoi, eh, koleguan, hiru urtez bakarrik analizia egiten da. Hala, beraz, eh, teoria hainitz, behar da, praktika guti, biharren partian ere barnatuko dugu hori. Uh, Francis karri daukuzu mapa eraginkorra politia, ikusten e, alko da gure xare sozialetan gero, eh? mankizunetik landa baita ere webgunean, bo, labur biltzeko erakutsi nahi izan duzu zer den eskaintza Ipar Euskal Herrian? Bai, be, lehenik eh, denetan badela, eta ikusten da ere erri ekipi eh, batzuetan ere e, liseoak badirela, e, bon, mandezaun Siberuan, Xoitan eta Maulen bi liseo badira, Lapurdi Barnekaldean, ere ikusten dugu be, bon, azparnen badela, baina ere ustaitzen, e, gero esenperen igual Lapurdin, ikusten da ere CFA oiktion aipatzen baiginuen nuen, izuran ere badela laborantza mailan CFA bat, eta hori ere biziki interesgarria, eta ez bakarrik gaztentzat, baizik eta jadanik plantatuak diren jende batzuentzat, Ordean hor ikusten da, ala ere, uh, badela, badela egiteko. Bada gauza bat ere pixkat berezia eta ustean jakik aipatzen zuena egoaldera joiteko eh, beti bazirela zailtasunak, uh, ea gure diplomak uh, untsua ikusiak ziren edo. Eta hor donibane loitzunen, zentoma dakenen, egiten dute, basoan basuan egiten dute larik, egiten dute bi moldetarat, bai gure basua eta baita, ere basilergoa uh, aldean eh, balio duena, eta hola gero hortik eh, hori pasatu eta egoaldera joiten aldira edo eh, zoin ikasketak egiteko. Hor ere badugu ikasteko, e, pentsatzen dut nahi badugu gure, gure, nahi baditugu gure gaztiak hemen atxiki eta sustut li, segidezaten estudio egiten, behar dugula zabaldu egoaldeari ere. Uh, Ibanek aipatzen zuena, bego da Isabel Sagiton, uh, eh, galdera politikoa da, badakit frantziak aprendizgo hasteko, nahizakola kompetentzia eskualdearik endu estatuak hartzeko, pleniziren pixka bat, eh, bat eh, bazela hor, gretatik, ondorio batzu, senitzen dituzue, aprendizgo mailan? Uh, duela urte bat erela uh, aprendizgoa egiten gretan, eh, zenta leheno, bere ginen, eh, bai aprendizgoa alde batetik eta greta abestaldetik, beraz. Eh, nik ez, dut diferentziarik sentitzen, eh, sentitzen dutana, ari dela garatzen, zenta uh, liseoetan badute, uh, autonomia bat, Bai, formazio berriak sortzeko, adibidez uh, aurten sortu dugu betez berri bat uh, tarnozeko Eh, auto uh, eh, mantentzea rentzat. Eh, pentsatzen dut, bai badira ideiak siberuan ere xampo liceoan, liseoan, mauleko liseoan. pentsatzen dut, bai zerbait sortuko dugula, behar bada 2008 bian, beste bete ez bat... E, laborantza tresnen e, mantentzean, eta mm, bai, e, gauzak sortzen aldira ere, beraz, nik ez dut sentitzen zen da ez nintzen aprendizgoan leheno. Mm. Gehitzen bali, bai. alba da, estatuarekin eta zailago izanen den ez dakit, eskualdearekin zaila zen, eh? gu aprendizgoa idikitzea, eta urte-zurte galdera iten eta beti refusa, E azken aldia lortu gindian, irrefusarekin, zentalege berri bat pastu eh, bitzen, hor eh, bi urte guai, noraz liseoetan guai e-, etzakola ikasle bati irrefusatzen ala aprendizgoa. Guai bi urte ari girela aprendizgoa ere proposatzen San Josepen, me luzaz irrefusatzen izan zaukuna. Eztea ere hor, haipatzen ginoen Paskalindorekin, garapen uh, kontseilukoa, Hor bada, aitamen ere behar bada eragina, aprendizgo egiteko behar bada ba, Hauri da. guti esten da ere. Usteko ordez behar bada ikasle batek nahi luke. Baina uh, da behar bada besesko aldetik uh, eh, sobera nahi da bideratu gai edo sail teoriko aguer buruz. Aguretako ah, behar bada bai. zetalizua jendako eta iniziala bitzen. Hmm. Ara, meguk ikusten ginen eh, enpresen aldetik, galdera bazen, ikasen aldetik, burrasuen aldetik eta galdera bazen iteko. Ara, hori da, zaitasun hori, inerzia hori ez gira libre. O, ez aski pisu hori behar da arruzen hartzeko, lobi ingiteko, maila batian, zoinden maila ez dakit, hori eh, pentsatzeko, hemenekin adibidez. Francis? Bai, bai, bai, eh, hor uste dut, kezka hori behar dugula kondutan hartu, eh, ikusten dugu, eh, enpresek nahi dituztela uh, formakuntza berezi batzu, langileak, dia, etorri hor duko, prest izan diten lanian hartzeko. Eh, behar dira muntatu. Ikusten da ere, muntatzen ahal direla, baina gero, bada arazo bat, ene da diplomen arazoa, duela zomait diploma bat ukaiten zelarik, aski haise ulertzen zen, ze, ze ofizio lotzen zen diploma hori gaur egun badira diploma batzu izen agunt bereziak dituztenak eta gero eh, izena baino gehiago ez dakigu zertartz balio duten. Eta hortan bada arazo bat, behar ba ez da diplomari pentsatu behar baizik eta formakuntzari eta formakuntza hori egokitu enpresek edo tokia edo errialdeak galde egiten duen beharari. Gaiolan, emankizuna Euskal Irratietan segitzen ari ziste, hemen elkartearen partaidetzarekin prestatzen dugun saioa da, hilabeteko azken astezkinarekin eta ortsegunarekin edatzen duguna. Formakuntzaz mintzo gira gaur, bon, gaur egun entzuten dena enpresek zutute zutela langilerik katsemaiten, batez eri langile formaturik, iparaldian formakuntzaren eskaintza oso estua dela, eta ez dela arremanik enpresa eta formakuntza zentruan artian. Bon, elementu horiek entzunik, orientazioan eh, arazoa, nunda, behar da, bituri bankoz, zure ustez? Um, Irana izan da lehen eh, biziki zaila zela eh, gaztetan jakitea zer egin nahi dugun eh, biziki goizik hautatu uh, hautatu berdela eta horregatik uh, guk interbentzioak egiten ditugu uh, liceo, uh, Euskal Herriko liceoetan eta uh, ere bai um, ditugu ikasleak igortzea, galderak, uh, gu beti horgira eta beti horkituko dute uh, ikasle bat uh, edo zoin ahlotan izan uh, ingenieritza, komertzioan, uh, zuzenbidean, zientzia politikan, uh, beti badira ikasleak eh, elkartean hemen erantzuteko eta laguntzeko um, haien um, kandidaturak adibidez egiteko, parkursupen, uh, eh, dosiexak eta prestatzeko. Eta uh, ondotik ere uh, aipatzeko hor uh, uh, jaten ginuena enpresai buruz, beste uh, ekintza batzuk, gure elkartearen beste ekintza batzuk, dira justuki uh, ikasle hoien um, behitz, uh, lujaldera behitz etortzea laguntzea. orduan bultzatu dugun uh, gauza bat, hor aurten da uh, CVTek delako bat, uh, baitu, um, Euskal Egira itzuli nahi duten ikasle, ikasleak, uh, ematen dituzte haien cv eh, dokumentu aman komun batean, eta um, diren enpresak, gure elkartearekin partaide diren enpresak, uh, joten aldira ikustera dokumentu hori cv eta hori uh, esker proposatu gero adibidez uh, lan eskaintzak edo uh, ikastaroak. Mm -hmm. Arlo hortan, egiten da bidaiek gazteria formatzen dutela, baina galdeari erantzuteko ikusiz eh, eta atxikitzeko, berdin ikasleak, izaitia bada bateraren um, bat da, eh? Ipar Eskualerian balitz unibertsitate bat, eskaintza initzekin, bon, paueren menpeko da uh, Ipar ere, bai honakoa, horrek ekarlezakea rapostu bat, zure ustez, balitz hemen eskaintza gehiago hemen berian? Nire ustez, eh, bai, eh, formakuntza gehiago, bai, baziren uh, hemen Euskal Egean, ikasle hainitz egongo ziren uh, segur naiz uh, hemen, zenta ikusten du nire ingurumenan hainitz joaten dira, zenta ez dute auturik egin nahi badute, nahi dutena eta interesatzen zaien ikasketak segitu, joan berdira irian dietara eta uh, segur naiz hemen bultzatzen bada uh, formakuntza uh, gehiago hainitz egongo litzatekela bai. Nala. Oartzen gira, eh, arlo ezberdinetaz ere mintzatzen girela, gira gehiago ikasketak ere luzatzen direlaik eh, eskoletan, baina eh, aipatu ditugu or, arazoak San Jotxepen, eh, Etxeparen ere, Gretan, eh, Isabel eh, Sarriton, bez? Eh, aipatzen duen ostion behar bada or, la, lanbide batzu guti esten dira, beste batzu ez eta horien egiteko behar da joan, Bon, nola pixka bat uh, balorizatu, uh, guti etxeak diren lanbide horiek etxegin zan bezala edo, falta baita hor? Uh. bai, eh, nik pentsatzen dut, badirela badira, badire ofizio asko ez direna ezagutuak. Ez burasuek, ez aurrek biztan dena, eta nik ikusi nuen desmartxabat e, siberuan Uh, ez naiz horretzen nola deitzen den elkartea, baina uh, gazte elkarte bat. Asia. Asia, hori da. <laughs> Eta eh, egin dute desmartza bat, uh, ipar uh, Euskal Herriko uh, ekonomiari buruz, Eta jakin arazteko, beba izer egiten den Euskal Herrian, zein diren lantegiak, zein ofizioak badiren, eta pentsatzen dut, olako desmartza bat, biziki interesgarria dela, zenta lehenik autu egiteko behar da eh, jakin zein diren ofizioak eh, eh, aipatzen zintuen diplomen uh, izenak egia da batzuek ba, <laughs> ez dakit nola erran, baina argunt ilunak direla eta bai ezin da jakin zer zein diren ofizioak horren ondotik. Eta gero badira ere estereotipo asko eh, beti ber eh, ofizioak eh, hautatzen dituzte, eh, industria edo eraikuntza bakproetan ez da neskarik, beraz segitzeko gero bete ezen neskarik ere, zenta ez bada iturririk gero ezin da sortu, uh, beraz hor uh, bada arazo handi bat ere niretako San Josepen hain zuzen ere, zenbat neska? Uh, Guti. Mhm. Hori da, ez da uzute eten, etenal, baina eh, ni hilu urte batut edo bak proan eta neska bat bakarrik mekanizazioan. Mm -hmm. lan egiteko, eh? Ba, ba, entzatzen ba, zelan, mot, zelan mota, jo, entzatzen dira, eba eh, dira kampainak ere dinazteko neskak eta gu ere inalak eta hor eh, ezari dugun bidoa interneten eta dugun baka, neska bakarra arrazten du. Eta... Mhm. Bez, hori eh, arazoa ipatutzen dugu, hor pixkat zertan den gaur egun, me, zer atera bide, enpresekina eh, harremanak gehiago sortu, no, nola eh, ikusten da egitura ezberdinen artean? Be, nik atseman nuen eh, interesgarria asiako desmartxaz, eta gazteek egiten zuten, eta behar bada, bai gaztean itza pizu gehiago gaiten alduela, nire iduriko, eta zaila da, dinaraztea ere lantegietarat, Uh, gazteak, uh, zenta hor uh, behar da sartu kolegioetan, eh, adin hortan, uh, ari dira orientabideak definitzen, uh, beraz, Eh, hor, eh, pixka bat, eh, zorrotza da... Hmm, ba, zen foro bat, eh, ezain aspaldi bai honan... Bai, garapen, garapen kontseiloak antolatu zuen foro, iba, foro bat, eta bideo bat ere izan zen hau gazten lekuko tasunak, pixka erakusteko, ara, zendako edo zendako bai ala ez joiten ziren estudio horietarat. Nahi nuke ere, aipatu duela zomaitu urte, mm, garazi baigorin bazen elkarte bat, hor, zabaldu elkartea, eta berak kanaldudekin egin zuen filmatxo bat, e, pasatzeko pasatzeko, irugarrenean, eta hor agertzen ziren, behaz, baxen, fen, garazi baigoriko enpresa batzu, benen enpresaren barnean zer ofizio ziren. Eta hori ere, enpresa, enpresa, epatzen da, enpresa baten barnean ofizio desberdinak badira, eh, eta badira lan eh, eskulanak, badira buru lanak, badira denetarik, eta hori ere, hainitzek ez dakite enpresa batean eta ofizio desberdin hainitz badirela. Eta hori ere ikusten zen eh, derako orientazio egun hartan, zentak hori ere aipatzen zuten pixka bat. Hor uste dut, bai, enpresek badugula eh, badutela eh, lan bat egi, e, pixkat eh, erakusteko horien barnean nola egituratuak diren eta ze baden egiteko eta hortarako formakuntza zentroekin ere harremanak behar dituzte gero atxemaiteko behar diren formakuntzak egokiak beren enpresei. E, Iban, zuk eipatzen zinuena, behar ditazke gauza batzua aldatu, eh, analisietan txartia jaanik koligotik aintzina, Hor uh... uh, ez jau gauzan dirikinen, bai, programa behita, bo, kolegioan bai. da, ba, lanin behar. Mm. Ez haut eh, dezaten eta iten diren gauzaka. Hala, bez, inala goiz, uh, inginala informazioa igortzeko eta informazio ez nahazteko ere, baina informazio zehatzak eta... Eta zenbakiak ez, eta ezpegia gu ere ba, baitez jakinian eta gure eremian... Ze izaten alden, ze, ze baten, zenbakietan, dira oso bat urtera UMK eta me, estatu mailan eta estudio bat, eta giritzen internetan eta klik, klikatzen zeraik bai honan, polo bezara, agertzen ziren industrian uh, aurrikusten zuzten eta postuak, mhm. eskaintzak. Mhm. Hori baliosa da ipatzeko familiekin erekatzeko. Uh, eh, bituri, uh, eh, bankon zu uh, ikasketak bukatzen ari, bon, hori egiten da, eta for, nahi nuen hori azpimagatu, foruan eta Paskalindok lehendakariak egiten zuen, ustia, gaztea, ala ere eh, hautatzeratzen eta noiztenka ere, bestek dute eh, haren ordez eh, hautatzen, uh, zure kasuan ez dakitze gertat, uh, behar bada bat ere hori gertatu, beren, zure inguruan, sendi, aipatzen diren elementu horiek hor uh, ulertzen dituzu, gazte bezala? Um, bain, uh, bai, ahunt uh, eh, ulertzen ditut, bo nire kasuan uh, aski, aski izan naiz hautatzeko, uh, aut bai nire ustez bada ere presio bat hori segur da, edo familien gandik, edo ere um, lagunen gandik, ene ustez um, gazteak aien artean ere, Eh, hautatzeko eh, momentuan eh, hori uh, segur da orientazioan bai. eta ere nire ustez bada hemen sentimendu bat uh, Euskal Herriko uh, gazten artean dena um, ez um, zilegi sentitzea um, mota bat edo besteko ikasketak egiteko uh, nire ustez bada zilegitasun uh, bai arazo hori ha, ez duena ez dela beretako egina eh, bai hori da eta eta, bai bai. eta pentsatzea berba, bai, hori da, hori da, sinestea mm, bere gaitasunetan. Mm. Uste dut, egia formakuntzetan bat direla, bada bat eh, formakuntza aski horokora izaitea gaztea bere buria untsa sendi dezan, gero zerbaitetan sartzea arlo batean ados, baina kasik segur da orain, aurten ogoi urteko gazte batek, bere biziguzian bederen bospasei ofizio eginen dituela, hori etzen behar behala adola maiturte, behinan eh, geroz eta gehio hola da, behaz formakuntza behar du alde batetik aski orokora e aski zabala izan eh, puxkat buria be, zabaltzeko, aldiz gero formakuntza teknikoak edo zorotzak beharko dira laburtu behar ba eta desberdinak egin, eta hortako greta bezalako egiturak, hola helduak izanik ere, izaiten aldira beste formakuntza batzu, eta hori zinez aberazgarria da. Mhm. Isabel Charriton, alde hortaik. Bai, eh, egia da ere eh, ofizioak ari direla aldatzen, eh, gero eta gehiago bada teknologia, goi mailako teknologia edo zoin ofizioetan, beraz, bai, behar da beti segitu, behar dira beti segitu aldaketa horiek, eta bai, behar da ikasi ikasten, hori importantea da, eta <laughs> bizi uh, osoaren zat. Eta labur biltzeko eh, egiten zinuena egia hortaik pasatu gira. Sartzen mali sail batean, gero da presione hori, eta utxeite mali malimada, kasik ez dela beste atera biderik, beste zerbaiten entziatzeko. Hortan da beti, uh, eh, form form formakuntza edo... Uh, ez da hola gertatzen, eh? Mm. Zenta zuha izan eta iten dutena, ez dute gauza behar natzen, eh? Inbeste horren... Eh, teknologian den, uh, eh, genetik ikusten dute, ikasten dute zeiten ikasten, ikasten, eh, ikasten dute, ere, eta uh, gio uh, eta ikusiz eta gure uh, ikasle horiek duten, uh, bon, anitzak eta ofizioz aldatu. Mm -hmm. Zerbaitekin hasia dira. Ba ez zuk zer ikusi eh, hobiki. Uh, ba, ba zinuke proposaren bat, hemen botatzeko. <laughs> ez adibidez, eh, zerbait aldatzekotan, uh, guaiko uh, erakasteko banera edo eskuntzan edo... Uh, Eskuntze, eskun, frantziako eskuntzari emezu bat pasazteko, <laughs> zer nola gehiago din uh, terren eta gehiago ha, ah, ori, klaseetan edo... Ba, Hori doa ikabe, <laughs> hori doa ikabe, eta ba, konxiru bat, hauzko bat, ba, mori, debaldetan baita, ho, bebo, menturatuko niz. Aipatzen da, erresuma batuan eta frantzian eta zaitasuna batera lanbidetzan eta ikusten da ere balantza komerziala izigarri txarra dela, zergatik Alemanian eh, ibiltzen da. Eta Alemania hori literaturan aipatzen baita, megu urun osoen gabe zergatik egoaldean lanbidetzan txartzen diren, loriatzen diren, ofizioak atzen baiten. Galdera bat eh, eta Gehiago, arremanak bultzatu, behar bada egualdearekin ditu ere arremanak istantean, Franziska Carricar? Bai, hori ere, bai, ikusten da, eh? bordeletik edo parisetik eh, aginduak heldu direla formakuntza berriak egiteko, egituratzeko, eta hori administratiboki biziki luze da, eta ez, eh, eta funtsian eh, ondarean ez da gauza handi komprintzen, behar bat tokian berian asmatu formakuntza berri batzu, eta horiek proposatu, eta sustut gauzatu, hori pentsatzen dut, hori itenalko dela, hortarako, ara, harrimanak behar dira, liseoen artean, formakuntza desber, zentro desberdinen artean, baina eh, tokian berian behar ditugu, eh, behar ditugu asmatu formakuntza berri batzu, uste dut. Eta ikasle huiekina harrimanak atxiki, ere behar da? Bai, zenta ikasleak uh, ohiak dira, behinan berriz ikasle bilakatzen dira, berriz formakotzen <laughs> balima dira, eta sustut eh, ekin behar da lotura txiki, eta erriaekin uh, eh, uh, erritarrak behar dute behar dute hori senditu, zenta horiek dute eraikitzen beren erria. Mm -hmm. uh, du Pei Basko Grand Zekol Elkartean, bon, piskabat ikasle ohiekin ere txikitzen da arremana, sortu da eskas bat bazelako, argita garbi, elkarte hori. Bai, justuki, eh, elkartearen eh, helburua da sortzea ere eh, sare bat, uh, ikasle eh, hoiekin uh, eh, ahemanak eh, atxikitzeko, eta justuki uh, interbentzioak egitean uh, liceoetan saiatzen gira beti um, ikasle hoiak uh, joatea adibidez ni etxiparen nintzen, eta joan nintzen duela hilabete bat uh, itzegitera uh, ango uh, ikaslei, eta uh, zen rodef liceoan ere uste dut uh, oiko ikasleak joan zirela, uh, ez da aspaldi, eta hori da ere helburua um, ikasleak uh, ikasleak pixkat um, proiektatzeko um, ikustean ikasle hoi bat gehiago proiektatzen uh, aldira eta uh, hartu eta pentsatu uh, ah, bera nire lizoan zen egin du ahlo uh, berdinan uh, du eta be, gero berak ikasketa horiek egin ditu zerrezendako nik ez uh, berdin egin eta ere galderak pausatu, berba esagoa da uh, ahemanetan sartzea uh, liceo berdinetik pasa uh, ikasle batekin. Iban Rizpil hor, beraz, izan da berriki uh, san josepen... Uh... Ah, ba, eta huitzen izu, baina uh, berrike bat behar Bala, hori da, <laughs> ba, hori da, da erakustia. Bai, ba, gero uh, gehiago liceo loko rali. Be, azparnen ikusten dira, eh? eh ikasle oiak, eh, ikasle, ba, liseoa ekin beti harremanetan, uste dut hor badela gazte bat, ari dela muntatzen eh, imprimategi hilude no, ah, bai. bat, bera liseotik atera zen, ez dakitzea ikasketak gero segitu zituen, baina hor emei hori izan du enpresa sortzeko, eta berriz etorri da liseorat ikusteko nola harremanak azkartu, eta holako adibidiak zinez beharrezkoak dira. Mm Adibidiak aipatzeko egual aldea, eh? ipatu da pixka bat, eh, zuka ipatu aipatu zu iban ruspirere. Egoaldeko enpresekin aheman gehiago behar denez garatu ikusiko dugu, asteko basotik landa, ikasketak Euskaraz segitzeko, etxeparetik ikasle guti joiten ziren, egoalderat, duela orte zonbaitzu. Horain, tendentzia hori aldatu dea, Jakiager? Bai, aldatu da. Gero eta gehiago ikasle ditugu bestaldera joiten. Zenta uh, eh, aheman gehiago dugu guk, bestaldeko universitatearekin, Eh, Mondragonekin, eskoleriko Unibertsitatearekin, eta ere sartzeko prozedura errestu da gure ikaslearen zat. Beraz, gero eta gehiago ditugu gaur egun galdegiten eta informatzen bederen eh, bestalera txoiteko. Zenbaki batzu baditu emaiteko ja jaz adibidez zenbat joan diren egoaldera, edo? Alo, ez dut buruan, baina enran nuke uh, hamabi inguru behar ba, Eta aurten badira bederen hogoi eh, interesatuak. Ez eh, goiti doa, tendentzia. Bai, bai, bai, bai, bai, goiti dira, bai, bai, fama hori zen, eh, lehen ikaslek pentsatzen zuten, bai, bestalderat, bo, biziki komplikatua zen, borroka batzen administrazio mailan eta bar. Eta bai, duela lauzpa bosturte hasi, ai, gauzak ai dira erresten, eta ikaslek badakite bai hori. Beraz, gehiago ikusten dute idikidura bat. Eta egoaldeko ikastetxeak, pres dira, ipagaldekoak errezibitzeko? Alor, ez ginen sobera ezagutuak egia erraiteko, eta orain eskualeriko unibertsitatean hasteko ezagutuak dira, mundhaguneko unibertsitatean ere, deusto ere urtero berugu bat duaiten, beraz, uh, eh, goi maileko ikasketetan gehiago ezagutuak egira, aldi egia da ezik eta profesionala noino uh, gutiago. Gutik baititugu ikasle joaiten ezik profesionala egitea, beraz gutiago ezagutua gira. Ez hor garatzekoa den bide bat? Bai, ahas. Mm -hmm. Ahas garatzekoa bai. E Euro eskualdeak eh, laguntzen du hortan? Eh, Eskual akitania berriak, poktefa, efen edo Europak edo mugaz gaineko ahreman horiek horietan sartzen dira? Alo, pertsonalki, eh, nik ez Ez nahu laguntzen ene ez dut bate uh, loturarik, beraz ez dakit bate. Hala, bon, ba, eskertuko dugu uh, eh, Jaki Ager, etxepare liseoko orientatzailea. Uh, lanbide eziketan, azparnetik, egualdearekin, baitu zu batzu, Iban Ruspil? Sekzione batzu, ni adibidez inekazekin eta urtero uh, zera tolosarat baiatzak, e, trukak eta bat jau aste batan, eta hek eta unat aldutuk, aste batez. Hori egiten denetik, ala ere, ala gauza batzu garatu dira? Ba, gure artian bai, uh, ze garatu. Uh, Edo administrazioek, non baita? Eh, Entzatu gituk eta ikasiak igortzia goi mailarat hat, beren, ez zira menturatu. Uh, bo, gutxi badu, hori hori da... Arrazoa? Ara, ba, lehen arrazoa, eta eskaldunetan eta ez zira Mm Ziren gauza kantoratu behar, han egoitza, Zepegita prest, me estudiatu, ba, hasi gira estudiatzen. Formakuntzaren aldetik, eh, beste egiturekin, egoaldeko egiturekin, eh, gerreta bezalako egitura bat egoaldean, badituzue horako ahemanak, eh, Isabel Sarrito? Eh, Bainik eh, bisitatu ditut eh, formakuntza zentru zonbaitzuk egualdean. Eta hor, ulertu ditut, zoin diren trabak ukaiteko harremanak. Beraz, eiek duten alternantzia lantegi eta formakuntza zentruekin da, goizean Eh, zentroan eta arratsaldean eh, lantegian. Eta guk hemen dugu uh, bi haste zentroan eta bi haste lantegian. Hortakotz, zailtasunak badira uh, bezerbait egiteko elgarrekin. Um, beste arazo bat da, ez dutela uh, gu bezalako uh, aprendizgo uh, kontratu bat. Alemanian eta Alsazian uh, badituzte harremanak, zenta Alemanian badute Frantzian bezalako kontratu bat eta eiek ez dute. Baina ala ere, eh, lehen aldikotz, eh, badugu eh, gure BTS elektroteknikoan, eh, ikasle bat, eh, dena irizar lantegian, eta pentsatzen dut gauzak egiten aldirela, zenta hor egin dugut kontratu bat irizarrek uh, duelako uh, lantegi bat frantzian beraz egin dugu kontratua frantzian eta uh, lan egiten du irizaren eta Hortakotz, pentsatu nuen eh, zerbait egiten alko ginukela, eh, bai emengo eta egoaldeko eh, lantegien artean, behar bada GEIE bat edo olako zerbait, era ikuntza bat. Uh, GEIE? Uh, eh, grupeman Europen entere ekonomik edo lako zerbait. Eh? Be behar da, eh, asmatu eta uh, aztertu zen eta mm, biztan dena juridikoki behar da zerbait hautatu. Eta uh, eiekin egitea uh, aprendiz, uh, aprendizgo kontratuak eta uh, gazteak uh, igortzea uh, egoalderatzen da han biztan dena badira industria asko eta uh, mailortan biziki interesgarria litake. Aziz, karikar, beraz, egualearekin, harrimanak, Nola azkartu? Behar be, da gogoa hortarako, ordean, uh, bon, behar dira atxeman eh, hango egitura batzu hortan lan egiteko, zenta individualki ez, ez dugu, dugu dioz eginen. Zendizten da, administrazioen arteko funtzionamendu ezberdinek badutela eragin bat? Bai, ordean, eh, aipatzen haipatzen meginuen euro eskualde horrekin, behar behar hor izaiten alko da, baina uh, lehenik behar dira, behar dira jendeak topatu atxeman, uh, hekin mintzatu ikusteko ze ze nahi dugun egin, eta trukateketa bat badelarik, eran nahi du bi aldeetat joaiten dela, eta hortan ere behar dugu zehor izan bi aldeetat nahi dugula joan, ez da batez uh, profitatu behar, eh, behar da, ara, eh, hori ere atxeman, ordean izan ziren, eh? denboran ere uh, bazen elkarte bat, eskuntek deitzen zena, uh, lanbide ziketari buruz egina zela, eta uh, akitaniak uh, maiten zuen diru kupuru on bat, eta harat igortzen ziren gazteak, bat zuten beren aloiamendu eta beden bidaien kostua, pagatua eskunteken aldetik, eta hola bakarrik bat matrikula zuten uh, patzeko uste dut, er, nahi du eh, gauza aski guti, eta matrikula sobera gare esti bali matzen, mandezan Mondragon mesalako batzuekin, ordean eskuntek ere parte bat hartzen zuen. Eta hori entxeatu zen, uh, bainan, bainan aski fite, uh, dirua bazen, bainan ikasleerik etzen. Ordean gelditua izan zen, duela ikasik uh, zazpizortzi urte. E, Domea, zenta, zenta gauza bat, biziki interesgarria zen, eta ostopo batzuk entzen zitu, zituen eta hola gazteak joiten ziren. Hala, indugu itzulia pixka bat eh, gaur egungo uh, egoeraz eta ez da baiatzeko eta partekatzeko gehien bat, azken parterat pasagite. Eta baliatuko gira, eh, Franziska Rikert, ondoko emankizunarekin lotura egiteko, ah, baita zer eh, ikusirik, eh, ezberdinen artian. Formakuntza denboran, ikasleek enpresak kudeaketan gai berizi bat lantzen dutea, ala pixka bat eh, enpresa beren gain hartzeko, edo ez bakarrik eh, langile izaiteko, ez dakit norekin hasi behar basan josepen, badea, oh, ez dakit, olako ardura pixkat erakusteko, gazteer ere, be horiek izaiten aldirela parte hartzaile eh, lan munduan. Ez dut uste, <laughs> egia erraiteko. Mm. eta bilkula batian eta parte hartzia baina hemen ekantolatuik, ah, gai, hori buruz, baina uh, dekalaz nien eta nitien eta ikasrekin. Hala, puskat izigarri gazte, gu hauk ezpitu uh, ah, eta proiekturik eh, eman, eta e, iruditzen, ni iduritzen zitzan eta behar zutela erenik ikasi, ikasi lan egiten, pratikatzen eta ara, eta gero... banean eta zailtasuna banean eta hor, bilkura hartan horretzen iz, uh, ara, ideiai gabe gelditzia. Franziska Rikert hemenen helburua zertzen behar bada. <laughs> ba, ez, da, jakitea, bon, lan egitea ados, behinan uste gainera, oraiko garai eh, berezi untan, uh, zendako lan egiten dugun ere galdera hori pausatzen dela, behaz, eh, gazte bat formatzen da, ik, ofizio bat ikasten du, eta gero, enpresa batean sartzen da. Benen, enpresa horrekin ze harreman ukanen du. Bakarrik bere ilaiteko sarea aterako du, bere lana eginez, hori uste dut bukatua dela. Eta gainera, berriz diot, behinan uh, eh, dugun urtearekin hori agerian emaiten da. Ordean da ikustea gaztek ere ze leku hartzen ahal duten enpresetan, eta ea ulertzen duten enpresa baten kudeaketan, eh, badirela gauza batzu biziki, eh, irisku handikoak beste batzu beste aguntagoak Ala ere beti kalitatea behar dela, behar dela ofizioak eta barnean, behinan gazteak ere bere lekoa behar du atseman hortan, ea bakarrik eh, bere lanain egiteko den, ala ere bere iritzia emaiteko, ikusteko ze zentsua emaiten duen bere, bere lanean, bere nalanei. Iban uh, Ruspil, eh? pixka bat, uh, ala hortan, egiten zinuen uh, zuk, Uh, ala ba, ere, e, e, ba. eskulen bidez pasatu behar da, hori? Ba, ardura bezala, bai, ye, e, pen, pe, ba, puskat eta ba, eta sorkuntzari gehiago, hor, bon, ez, bitu landu, gio ardura, ardura duna izaitia eta praktikatzen da, eta ara, pieza baten ardura eta fabrikatzeko, Horako zeite, eh, proiektu bat asmatzen delaik, eh, utiaz bat eta sortzen, eta horakoetan eh, sartzen dira ba, horako ekimenetan. Eta hor behar da, bere baitan sinestia, hostion hori aipatzen ginoen zurekin bit hori uh, bez uh, konfientziaren aldetik behar da, naturalki ikasle batzu gehiago dira intzineat pasatzen, beste batzuk gibelean, hor ez dakit, konfientzia garatzeko kurtsorik eh, behar liteiken baina bo, zure aldetik, zure lagunetan, eh, zure sailetan, olakorik senitu duzu, pixka bat, uh, eh, bedu pi basko gantzeko nahi du, erakutsi uh, kampura joan diren uh, ikasleren, joan diren ikasterat, be, berdin jiten ala litazkela berri zerirat, ekonomia pixka bat suspertzeko edo berriz... Uh, Hortan, parte hartzeko hasteko. Bai, bai, uh, kiel kartearen elburua uh, eh, da eh, animatzea emengo ikasleak joatea uh, goimailako ikasketak egitera, baina ere bai gero laguntzea berriz etortzea euskal egira eta Eh, hori uh, guztia uh, garapenaren uh, uh, ikuspunutik hori da uh, elkartearen elburua eta horregatik uh, ahemanetan gira hemengo uh, enpresa buruekin eta justuki diru laguntza uh, hemengo uh, enpresek dute uh, dirustatzen eta uh, biziki kuriosak dira uh, diakitea urtero uh, zertan diren um, uh, diru laguntza egizibitu duten ikasleak eta uh, eh, usutan galetzen dituzte bai eh, berriak, uh, uh, zer egin nahi duten, zertan diren haien formakuntzan, eta uh, mengo, bai, enpresaburuak biziki um, um, nahi dute bai jakin uh, zertara burutzen diren haien ikasketak. Mm -hmm. Gretatik, uh, pixka bat, alde hortaik, bon, duzu ikasleak, langabiak, langile entzat, eh, gretari denei idekia zaie, Eh, baina alde hortaik eh, arduren hartzeko sail bat badenez ez dakit, baina hasteko espiritu baten garatzeko eh, xede bat? Bai entxeatzen gira, lantegiekin partaidetzak muntatzea, zenta... Uh, Entxeatzen gira, gure uh, formazioak uh, aldatzea uh, lantegien beharren arabera. Eta adibidez hartzen badut gure BTS elektroteknikoa, uh, lehenik egiten ditugu ehm, bilkurak lantegiekin, jakiteko zein gaitasunak uh, guaitatzen dituzten. Eta aipatzen dituzten ez dira uh, teknologikoak zenta horiek badakite, uh, ukanen dituztela gure liseoetan, baina aipatzen dituzte, bai komunikazioa bezeroekin, bai lantaldea, bai eh, eh, komunikazioa, hauzko komunikazioa zenta eh, BTSen diren, industrial BTSen direnak, mutikoak dira gehienak, eta gaitasun horiek ez dituzte neoiz landu uh, edo haintzinetik, beraz uh, horiek aipatzen dituzte eta entxeatzen gira egitea, eta hor sortu dugu ere modulo berezi bat dena afest dena uh, sortu da legean eh, dispositibo hori da uh, akzion defo en situazio de travail. Beraz hori da uh, ikasteko bainan lantegian eta hor bada... Eh, partaidetza importante bat, bai uh, erakasle, ikasle eta uh, lantegiarekin, eta hor uh, uh, segitzen ditugu bere uh, bere aprendizajak uh, lantegian, eta uh, bai lantegiarekin eta ikaslearekin, eta uh, mm, elburua da ere uh, ikaslea ikas dezan, bakarrik ikasten, autonomia lortzea ikasteko eta hori da biziki interes, importantea da, zenta e, nuen bezala, teknologiak beti beti ari dira aldatzen eta beti behar da autonomia hori lortu eta hori biziki importantea da. Eta, ora, entxeatzen gira, bai gaitasun transbertsal horiek ere sortzea. Eta hortan bukatuko dugu azken itza zurekin eh, Franziska Ricard, baina ba, sailoren nahi bozu uh, eh, bukatzeko eta lutura indugu ondoko saioarekin. Bai, bakarrik erraiteko eh, formakuntza, formakuntza emaiteko gai girela hemen eskualerian, bat dela autu hainitz. Uh, gero espalimada hemen berian atxe maiten baditugula uh, eh, igitura batzu, ala nola dupe ibazko grantzekol, sekulan kanpora joan behar bada, beti lotura atxitzeko erriarekin, hori biziki garantzitsua da, Orduan eh, gazte horiek eh, forma diten, uh, eh, din diten, gero enpresetan sartuko dira, eta gure elkartean azteko hariko gira enpresekin ere, pixkat horiek uh, ere beren bortak zabal dezaten, denek ko, ulert dezaten ze pasatzen den gure, gure enpresa horien barnean eta ordean ni aski optimista niz, e, eh, uste dut e, iza, izanen dela aukera oraino gure gazteak eh, sarra gure enpresetan eta garapena hori lortuko dugula orduan gazte horiek behar dute formatu eta ondokoa izanen da nola aparte hartu enpresetan eta hori ere ez da dugu Martxuaren, ogoita lauan nartian eskertzen ditut bitiori bankoz du pei bask o grandzekon elkarteko kidea, mire esker? Mire Mil esker Isabel Sarriton Greta Egiturako Kontseilaria zirela hori da dezagun. Mil esker. E, eh, Iban Ruspil, Azparneko San Josep Lizioko irakaslea. Eskerrak. Ba, hiride. Ba, Ezakia eh, ger, eh? Etxepare Lizioko orientatzailea, entzun duguna eta hemen elkartetik Franziska Rikart. Mil esker. Ba, mil esker.